la microbiomo en la buscio. Succero causas inflamon en la buscia cavo. La buscia cavo estas varma, humida, cae ricia e nutrajo, cae protio, gi ofertas idealain vivo condicioin por la crescado de microorganismoi gis mil diversae spezioi de bacterioi prisetlas la dentoin, la dentoprotesoin, dentan carnon, cae mucain hautoin. La sana buscia cavo de plen cresculo estas la heimo de microbiomo cun circa ses miliardoi da microorganismoi. La multai microorganismoi cae virusoi vivas ce sana homo en la busha cavo, sen causi damagion. Ili ec malhelpas la setladon de malsanigai microorganismoi. Tiu resistivo contrao malsanigai germoi representas evoluci biologie tre malnovan immun mecanismon. Gitamen funccias nur tiam, se la microbiomo trovigas en equilibra stato, cae se la immunsistemo bone funccias. Se perdigas tiu stato, ciu estas nomata eubioso, tiam la corpo ne plu povas defendi sin tiel bone contrau malsanigantoi, char la histo en la buscio tiel farigas pli tra la sebla. Crome, en la muca auto, en la busumo, heimas prescau tri quaronoi de ciui niai immun Do ancau la immunsistemo same suferas pro tio, se la microbiomo en la buso evoluas en negativan directon. La sequo povas esti allergioi, autoimmunai malsanoi, diabeto au cor malsanoi. Tiel ancao pli grandigas la sistema inflama chargio en la corpo. Tro abonda offerto da sucer en havae nutrajoi, same kiel energi ricia mangiajo, cae artefaritai substanzoi en la nutrajo povas conduci al mal equilibro de la bacterioi. Cario, inflamita denta carno, cae aliai parodontitai malsanoi, estas same riscofactoroi. La rilato inter tiui malsanoi cae la generala san stato estas cetere reciproca, do ili povas influi unu la alian. Tiel exemple la curazzado de inflamoi en la buscia cavo pobos esti aldonajo ce la terapio contra diabeto. Oni ancau esploras, chu ne curazzatae infectoi en la buscio pli altigas la riscoin por arteroscleroto cae por infectoi pri covim decnau. Existas ancau supposoi che in flamoi en la buscia cavo povas favori malsanoin, kiel exemple Alzheimeron.